Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. La uqsimu bihadha albalad. Naapa kwa mji huu. Wa anta hillun bihadha albalad nawe unaukaa mji huu wa walidin wama walad na wanaapa kwa mzazi na alichokizaa laqad khalaqnal insana fi kabad hakika tumemuumba mtu katika taabu ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad Ati anadhani hapana yeyote atayemweza? Yaqulu ahlaktu malan lubada, anasema nimeteketeza chungu ya mali ayahsabu an lam yarahu ahad, ati anadhani ya kuwa hapana yoyote anayemmona Alam naj'al lahu aynayn, kwani hatukumpa macho mawili. Walisanan wa shafatayn, na ulimi na midomo miwili wahadainahu najdain, na tukambainishia zote njia mbili. Falaqtahama alaqaba, lakini hakujitoma kwenye njia ya vikwazo vya milimani. Wama adraka malaqaba, na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani? Fakku raqaba, kumkomboa mtumwa أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو كم ليش سيكو ينجا يتيما ذا مقربة يتيما علي جما أو مسكينا ذا متربة أو مسكيني علي فنبيني ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Tena awe miongoni mwa walioamini na wakahusiana kusubiri na wakahusiana kuhurumiana. Ulaika ashabul maimana hao ndio watu wa kheri wa kuliani. Walladhina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama, lakini waliozikataa ishara zetu hao ndio watu wa shari wa kushotoni. Alaihim narum muqsada, juu yao utakuwa moto uliofungiwa kila upande. Allahu akbar, Allahu akbar la ilaha Suratul Balad eh, imeteremka Makka Mwenyezi Mungu anaapa kwa mji mtakatifu wa Makka mji wa kuzaliwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndipo alipokulia na akapapenda na pia anaapa kwa mzazi na anachokizaa Kwani kwa hao ndiyo jinsi inahifadhika na maamrisho yanabakia na ya kwamba mtu ameumbwa kwa mashaka na shida na taabu. Tena anabainisha kwamba mtu anadanganyika kwa kudhani kuwa uweza wake haushindiki na kwamba yeye ana mali mengi anayoyatumia kuridhisha matamanio yake na pumbao lake. Kisha subhanahu akazitaja neema alizomneemesha mwanadamu na kumsahilishia njia za uongofu na za kupitia milimani ili awe katika watu wa peponi, watu wa mkono wa kulia, na aikimbie njia ya kumpelekea kuwa katika watu wa kushoto, ambako itawatumbukiza motoni na kufungiwa milango. Na apa kiapo cha mkazo kwa mji wa maka, mji mtakatifu. Na wewe unaishi katika mji huu na uzidisha utukufu wake na cheo chake. Na naapa kwa mzazi na anachokizaa na kwa hao wawili ndiyo jinsi inahifadhika na maendeleo yanabakia. Hakika sisi tumemumba mtu katika mashaka na tabu tangu mwanzo wake mpaka kumalizika mambo yake. Je, anadhani mtu aliyeumbwa katika mashaka haya kuwa hapana awezaye kumdhalilisha? Anasema, nimetumia katika kupambana na Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kuupinga wito wake mali mengi ukiyakusanya pamoja. Ati anadhani kwamba mambo yake hayo yamefichikana, haya juu yeyote hata huyo aliyemumba Kwani sisi hatukumumba na macho mawili ya kutazamia na ulimi na midomo miwili ili aweze kutamka na kusema sawa, na tukamwonyesha njia ya kheri na ya shari, na tukamtengenezea aweze kuchagua mojapo basi huyo hakunafiika kwa tuliyomtengenezea wala hakuivuka njia milimani na mzuia asifikie wokovu, nayo ni choyo wa nafsi yake. Na kitu gani kitakufunza nini huko kujitoma kwenye njia milimani? Kumkomboa mtu kutokana na utumwa au kumlisha siku ya njaa, yatima aliyejamaa wa kumliwaza kwa ujamaa na ufakiri au maskini mwingi wa haja na kufakirika. Tena awe pamoja na hayo miongoni mwa wenye imani wanaohusiana na wenzao kwa subira na kuoneana huruma. Hao wanaosifika kwa sifa hizi ndiyo watu waheri wa mkono wa kulia na waliozikataa dalili tulizozisimamisha kuthibitisha haki kutoka kitabu na hoja zake. Hao ndio wapotovu, watu waovu waliokosa heri na watapata adhabu juu yao utakuwa moto uliobebeana na milango yake kafungwa